Հանրապետության օրվա արդիվ նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է եղել Արցախի ժողովրդին։ Արցախի հանրապետության արչակման 25-րդ տարեդարձի արդիվ շնորհավորական ուղերձ է եղել Հայաստանի հանրապետության նախագահը։ Պարգևատրման արարողություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ ԼՂ պաշտպանության նախարարը հանդիպել է զոհված զինծառայողների հարազատներին։ Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիրում հարգանքի տուրք մատուցվեց ազգային ազատագրական պայքարում նահատակված նվիրալների հիշատակին։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում բացվեց Հայաստանի դրամաշրջանառության պատմությունը ֆինանսներ բոլորի համար ցուցահանդեսը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Այսօր համազգային տոնական օր է։ Ուղիղ 25 տարի առաջ այսօր 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ժողովրդական պատգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նստաշրջանը բոլոր մակարդակների խորհուրդների պատգամավորների մասնակցությամբ ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին պատմական փաստաթուղթը՝ ԼՂՀ հռչակագիրը։ Սիրելի ունկնդիրներ, Արցախի հանրային ռադիոյի այսօր լրատվական թողարկման խմբագրակազմը ջերմորեն շնորհավորում է ձեզ եւ ձեր միջոցով Արցախի ժողովրդին եւ համայն հայությանը այս իրավի պատմական իրադարձության արդիվ հղում իր լավագույն բարեմաղթանքները։ Այսօրվա հատուկ թողարկումներում մեր լսարանի ուշադրությանը կներկայացնենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուրվա կապակցությամբ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում եւ հնարավորինս Արցախի այլ բնակավայրերում տեղի ունեցող տոնական միջոցառումների վերաբերյալ մեր թղթակիցների ռեպորտաժները։ Արցախի հանրապետության օրվա արթիվ նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել ժողովրդին։ Ուղերձում ասվում է. «Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր տոնում ենք Արցախի հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձը։ Հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ մեր ողջ ժողովրդին պետական այս կարևորագույն տոնի կապակցությամբ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ը շրջադարձային եղավ Արցախահայության կյանքում եւ փոխեց նրա պատմության ընթացքը։ Մեր վճռորոշ զայնը բարձրացնելով հոգուտ ազատ ու անկախ Արցախի, մենք ազգովի ձեռնամուխ եղանք պետականաշինության գործընթացին, սկսեցին կառուցել ժողովրդավարական պետություն միջազգային նորմերին ու սկզբունքներին համապատասխան։ Մեր ընտրած ուղին բարդ էր ու դժվարին։ Արցախի ժողովրդի արդար եւ օրինական պահանջին Ադրբեջանը հակադարձեց բռնություններով ու կոտորածներով եւ սանձազերծեց արյունալի պատերազմ։ Մենք ստիպված էինք զենք վերցնել եւ ամեն գնով պաշտպանել մեր նորանկախ պետության ազատությունն ու անվտանգությունը, մեր ժողովրդի խաղաղությունն ու անդորը, մեր պատմական հողն ու իրավունքները։ Այդ ցաներ օրերին, ինչպես նաև հետագա բոլոր տարիների ընթացքում, Արցախի կողքին էին Մայր Հայաստանը եւ Սփյուռքը։ Աշխարհասփյուր հայության գործունեությամբ եւ ակտիվ մասնակցությամբ մենք կարողացանք պատվով հաղթահարել բոլոր փորձություններն ու դժվարությունները հաղթանակ տարանք մեզ պարտադրված պատերազմում եւ սկսեցինք շենացնել ու զորացնել բոլորիս համար թանկ ու նվիրական Արցախը, մեր հայրենիքը։ Մեր կողքին էին նաև բարի ու ազնիվ շատ մարդիկ աշխարհի տարբեր ծայրերից, ում համար մարդասիրությունն ու ժողովրդավարական արժեքների պաշտպանությունը վեր է ամեն ինչից։ Արցախի ժողովուրդը խորապես երախտապարտ է իր բոլոր բարեկամներին եւ բարձր է գնահատում նրանց ավանդը մեր անկախ պետականության կայացման ու զարգացման գործում։ Թանկագին հայրենակիցներ, այս տոնական օրը մենք հատուկ երախտագիտությամբ հիշում ենք մեր բոլոր նահատակներին, հայ ժողովրդի քաջ զավակներին, նրանց, ովքեր իրենց կյանքի գնով ճանապարհ հարթեցին մեր հայրենիքի պայծառ ու լուսավոր ապագայի համար։ Մենք պարտավոր ենք միշտ վառ պահել մեր նվիրալների հիշատակը եւ դրա լավագույն ուղին ազատ ու անկախ Արցախի շարունակական զարգացումն ու զորացումն է։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ հիշարժան տոնի արթիվ եւ մաղթում քաջառողջություն, հաջողություններ ու ամենայն բարիք մեր ժողովրդին խաղաղություն ու բարեկեցություն։ Դուք լսեցիք նախագահ Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձը ժողովրդին հանրապետության օրվա արթիվ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության տոնի արթիվ։ Ուղերձում ասվում է. Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի արդիվ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ը հայոց նորագույն պատմության փառահեղ էջն է։ Քառորդ դար առաջ Արցախահայությունը կատարեց իր անբեկանելի ընտրությունը։ Այդ բախտորոշ քայլը գիտակցված էր եւ իմաստավորված։ իմ Այդ ընտրությամբ, այդ կամքով ու վճռականությամբ ստույգ մահվան անդունդի եզրից դեպի կյանք եւ դեպի ազատություն վերադարձավ հայության ամենավտանգված հատվածը Արցախահայությունը։ Դուք կռվեցիք եւ հաղթեցիք անհավասար պատերազմում։ Դուք կառուցեցիք մի պետություն եւ հասարակություն, որն ազատ է ինչպես երբևէ։ Դուք ստեղծեցիք բանակ, որն ամուր է եւ մարտունակ, ինչպես երբևէ։ Դուք ավերակներից բարձրացրիք մի երկրամաս, որ երբևէ այսքան խնամված ու գեղեցիկ չի եղել։ Դուք ապացուցեցիք ինքներդ ձեզ ողջ հայությանը եւ աշխարհին, որ ազատ Արցախը ոչ միայն կենսունակ է, այլև ունի բազմակողմանի զարգացման մեծ ներուժ։ Իհարկե, այդ ներուժը դեռ ամբողջությամբ չի իրացվել։ Իհարկե, դեռ շատ անելիքներ ունենք եւ Արցախում, եւ Հայաստանում։ Եվ իհարկե, անելու ենք մեր անելիքը, անելու ենք համայն հայության ջանքերով։ Անելու ենք իեճուկս բոլոր դժվարությունների եւ մարտահրավերների։ Անցած ապրիլի ռազմական գործողությունները եւս մեկ անգամ, կարելի է ասել մի ավելորդ անգամ, ապացուցեցին, որ թշնամին մեծ կորուստներով հետ է շպրտվելու, եթե փորձի ռազմական ճանապարհով հարց լուծել ապացուցեցին, որ Արցախի հարցը ռազմական ճանապարով լուծում լուծող ողջ ուժ աշխարհում գոյություն չունի։ Գոյություն չունի, որովհետև դուք կաք, որովհետև դուք հավատարիմ եք 25 տարի առաջ կատարած ձեր ընտրությանը։ Չկա ռազմական ճանապարհ, կա քաղաքական ճանապարհ։ Այսօր այս նվիրական օրը կրկին ասում եմ ձեզ, ինչպես երեք, ինչպես այսօր, այնպես էլ վաղը դուք եք որոշում ձեր ճակատագիրը։ Արցախի լուսավոր ապագայի նկատմամբ Մենք կասկածներ չունենք։ Կեցցե ազատ ու անկախ Արցախը, կեցցե Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։ Արցախում բարի ավանդույթ է դարձել կարևորագույն տոների նախաշեմին պետական բարձր պարգևներ հանձնել հանրապետության պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման, նրակայացման ու զարգացման գործում իրենց ավանդը բերած երախտավորներին։ Հանրապետության հրճակման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ երեք ապարքեվադրման արարողություն էր նախագահի նստավայրում։ Բակո Սահակյանն ստորագրել է հրամանագրեր պետական ապարքևներով ապարքեվատրելու եւ պատվավոր կոչումներ շնորելու մասին։ Նախագահը շնորհավորել է ներկաներին պետական տոնի եւ բարձր պարգևների արժանանալու կապակցությամբ, համոզմունք հայտնելով, որ հայրենիքի պարգևները նոր լից կհաղորդեն նրանց ծառայությանն ու աշխատանքին՝ իշահ մեր երկրի ու ժողովրդի։ Ուզում եմ ի սրտե շնորհավորել ձեզ այս հիշարժան Հոբելյանի կապակցությամբ։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր այսօր արժանացան պետական բարձր պարգևների։ Այս դահլիճում են մեր զինծառայողները, որոնց մի մասը անկախության սերունդն է, երիտասարդներ, ովքեր ծնվել եւ մեծացել են մեր ազատ ու անկախ հայկական երկու հանրապետություններում։ Ցավոք ապարքեվատրվածներից ոմանք պետական բարձր ապարքևների արժանացան հետ մահու։ Հենց մեր այս տղաների խիզախության ու սխրանքի, ովքեր իրենց կյանքի գնով արժանի հակառված տվեցին ճշնամուն, ինչպես նաեւ առաջնագծում կանգնած մեր բոլոր հերոսների արույցյան ու ազնիվիրության շնորհիվ մենք կարողացանք կարողանք զախողել հակառակորդի ծրագրերը Ներկաները մեկ րոպե լրությամբ հարգեցին հայրենիքի ազատության համար իրենց կյանքը զոհաբերած նվիրալների պայծառ հիշատակը։ Այնուհետև երկրի ղեկավարն իր խոսքում ընդգծեց, որ բոլորի սպարտքն է միշտ հիշել նրանց, որի լավագույն ճանապարհը մեր անկախ պետության շարունակական զարգացումն ու զորացումն է։ Համոզված եմ, որ հայրենիքի պարգևները նոր լից կհաղորդեն ձեր աշխատանքին եւ դուք կշարունակեք նույն երանդով ու նվիրվածությամբ ծառայել մեր երկրին ու ժողովրդին։ Բոլորիդ մաղթում եմ խաղաղություն, քաջառողություն, երջանկություն ու ամենայն բարիք։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության ու խիզախության համար Էնզորամասի առաջին հրաձգային գումարտակի 4-րդ հրաձգային ջոկի նռնակաձիկ Շարքային Նարեկ Հակոբյանը, ով ապարգևատրվել է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով, իր խոսքում ներկաներին վստահեցրեց. Արցախյան ազատամարտի տարիներին մեր պապերն ու հայրերն գործել են անօրինակ սխրանքներ։ Նրանց գործն այսօր շարունակում ենք մենք։ Ես եւ ընկերներս պատրաստ ենք կյանքի գնով պաշտպանել մեզ վստահված պետական սահմանը։ Պետական, հասարակական, քաղաքական, կրթական, սոցիալական, տնտեսական ոլորտներում հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար Մեսրոպ Մաշտոց Շկանշանով ապարգևատրվել է Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեժլոմյանը։ Շնորհակալական խոսքում նա նշեց, որ Base Metals ընկերությունը նոր հանքավայրում կատարում է իր արժեվ դրված բոլոր ծրագրերը, հավաստիացնելով, որ հաջորդ տարվանից ընկերությունը կունենա 100 միլիոն դոլարի արտադրանք ապրելի հեշ օրերի, երբ մեր 1300 աշխատողներից ավելի քան 1000 հոգին ստիպված էին մարտական ճակատ մեկնել եւ մնացել են 260 հոգի, ովքեր փաստորեն կարողացան շարունակել ամբողջ արտադրությունը առանց ծավալների նվազումի։ Անկախության 25 տարիների ընթացքում Երևանի պետական համասարանի կոլեկտիվը եղել է Արցախի կողքին եւ նպաստել հանրապետությունում իրականացվող բազմաթիվ ծրագրերի։ Վաճական բարեպաշտ մեդալով ապարգևատրվելուց հետո շնորհակալական խոսքում ասաց համասարանի ռեկտոր Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ պրոֆեսոր Արամ Սիմոնյանը։ Հապարտեմ, որ մեր ուսանողները առօրյա պատերազմի ընթացքում բարձր պահեցին հայ զինվորի պատիվը, ապացուցեցին, որ հայոց մայրերը ծնել ու ծնում են ու դեռ պիտի ծնեն հերոսներ բազմաթիվ։ Ես իմ գլուխն եմ խոնարում հերոսների մայրերի առաջ, մեր հերոսների հիշատակի առաջ, Գիտության, մշակույթի, արվեստի, առողջապահության եւ տնտեսության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար մի խումբ անձանց շնորվել են պատվավոր կոչումներ։ Միջոցառմանը ներկային հայ երակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, բարձրաստիճան սպաներ, ներկայացուցիչներ Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Սփյուռքից։ Շարունակում ենք լուրերի հատուկ թողարկումը։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը Պաշտպանության բանակի շտաբում հանդիպել է սույն թվականի ապրիլի սկզբին Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանում տեղի ունեցած արճակատման ընթացքում զոհված զինծառայողների հարազատների հետ։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակից հայտնում են, որ բանակի հրամանատարն իր խորին երախտագիտությունն է հայտնել վերջինների սերոս զավակներ դաստիարակելու համար ու նաև վստահեցրել, որ հայրենիքի պաշտպանության գործում նրանց ունեցած ծանրակշիռ ավանդը այսօրվա եւ գալիք սերնդի համար մշտապես կլինի օրինակելի ուղեցույց։ Վերջում գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը պատասխանել է զոհված զինծառայողների ծնողներին հուզող հարցերին։ Արցախի հանրապետության 25-րդ տարեդարձի տոնակատարության մասնակիցներն այսօր հայկական երկու հանրապետությունների նախագահների առաջնորդությամբ այցելել են Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիր հարգանքի турք մատուցելու ազգային ազատագրական պայքարում նահատակված նվիրալների հիշատակին։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Այսօր առավոտից մարդկանց հոսքը դեպի Ստեփանակերտի հուժահամալիր տանող ճանապարհին չի դադարում։ Ավանդույթի համանձայն յուրաքանչյուրը շտապում է իր հարգանքի ստեղծել Անկախության Սուրբ Գործին նահատակածների հիշատակին։ Ժամը 11-ին հուշահամալիր են այցելել երկու հայկական պետությունների նախագահների գլխավորած պատվիրակությունները, ծաղիկներ եւ ծաղկեպսակներ դրել մեծ հայրենականում զոհվածների հուշարձանի պատվանդանին ու Արցախյան պատերազմում նահատակվածների շիրմաքարերին։ Մեր խնդիրը արդար էր ու մեր ճանապարհը շիտակ 25 տարիներ հետո վերհիշելով անկախության համար իր ամենաթանկ գինը՝ կյանքը զոհաբերելու Արցախցու կամքը, ասում է Արցախի պետական հիմնի խոսքերի հեղինակ շարժման ակունքներում կանգնած բանաստեղծ Վարդան Հակոբյան։ Պատրաստվում զգացինք, որ աշխարհի ամենադաժան ոսոխն է մեզ բաժին ընկել, դժբախտաբար, եւ դրա համար ժողովրդների պատմության մեջ մեր մղած պատերազմները, ինչպես Սարոյանն ասում, որ ես սկսել եմ մեր պատերազմները, որովհետեւ նրանք հայրենասիրական են, Մենք զգացինք, որ առանց այդ պատերազմի մենք հնարավոր չէ որ ձեռք բերենք մեր այնքան թանկ ազատությունը, անկախությունը եւ հասանք դրան։ Ամենակարևորը, գիտեք, 25 տարին երկար ժամանակ չէ, բայց բոլոր դեպքերում մեզ մխիթարող եւ այսօր ողքեվորողը նա է, որ մեր ժողովուրդը ամենադժվարին իրավիճակներում կարողացել է ինքն իր ներսից բուսնել, ինքն իրենից բարձրանալ, ինքն իրենով բավարարվել եւ ինքն իրենով հաղթել։ Այս ապրիլյան պատերազմը դրա լավագույն ապացույցներից մեկն է։ Ժողովուրդը հերոսանում է հերոս զավակներ ծնելով համոզված է Արցախի գրողների միության նախագահը եւ ավելացնում է հա հպարտորեն։ Արցախը իր պատմության ոչ մի շրջադարձում պարտություն չի կրել։ Արցախը միշտ հաղթել է մեր բոլոր պայքարներում էլ մեր ազգային ոգին է, մեր ժողովուրդն է եւ այս միասնականությունն է մեր հաղթանակի արդյունքը եւ այս միասնականությամբ մենք պիտի շարունակենք պայքարել ամրապնդելու զրկվելացը։ Արցախի մեծագույն բարեկամ բարերար Երևանի Պետական համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գուրգեն Մելիքյանը միշտ Արցախում է, Արցախցու կողքին։ Այսօր էլ նա իրավանդույթի համաձայն հուշահամալիրում էր։ Ես Արցախում երջանկություն, հզորություն եմ ապրում։ Արցախի արյունն է հոսում իմ երակներով։ Առանց հուզմունքի պրոֆեսորի համար անհնար է Արցախի մասին խոսել։ Երբ ես Արցախում եմ, հակամայից տեսնում եմ մեր ժողովրդի այն հատվածը, որ հզոր է, որ պատրաստ է ամեն պահ զոհաբերելու իրեն հանուն հայրենիքի։ Հպարտ եմ Արցախով, երջանիկ եմ, որ կարողանում եմ Արցախի անկախության 25-ամյակին ներկա գտնվել, ներկա գտնվել շիրիմների արչև երթում տալ, որ մեր պայքարը անավարտ է մենք ապրելու ենք, հզորանալու ենք եւ իեճուկս ճշտամուն ասելու ենք թե մենք կանք ու պիտի լինենք, որովհետեւ մենք միասնական ժողովուրդ ենք եւ ամեն պահ պատրաստ նվիրաբերելու հայրենիքին։ Բելլալալայան այսօր Արցախի հանրապետության արճակման 25-րդ տարեդարձի տոնական միջոցառումների շրջանակներում այսօր Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում բացվեց Հայաստանի դրամաշրջանառության պատմությունը ֆինանսներ բոլորի համար ցուցահանդեսը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Ցուցահանդեսը, որի բացմանը ներկա էին Հանրապետության նախագահը Սերբազան Հայրը, վարչապետն ու այլ պաշտոնատար անձինք, մեկնարկեց Արցախի Հանրապետության հռչակման 25-ամյակին նվիրված նոր նամականիշների մարումով։ Մարմանարարողությունն իրականացրին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն ու Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը։ Արցախ Post Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Գարիկ Գրիգորյանի գնահատմամբ պետության կյանքում տոնական եւ հոբելյանական օրերի առիթով նամականիշների թողարկումը բարի ավանդույթ է։ Այսօր մենք մարեցինք եւ շրջանառության մեջ դրեցինք Արցախի հրճակման 25-ամյակին նվիրված նոր նամականիշեր 50000 ընդհանուր տպականակով։ Նամականիշի դիզայնի հեղինակը Դավիթ Օլացյանն է Երևանից, նամականիշները տպագրվել են Մոլդովայի Հանրապետությունում։ Այդ նամականիշները Արցախում թողարկված նամականիշների եւ գեղատեսչությունների թվականակը հասցրին 105-ի, եւ այս նամականիշները մյուս իրենց նախորդների նման կարող են շրջագայել աշխարհի բոլոր երկրներում, բոլոր երկրների կողմից ընդունվում են որպես ոստային վճարման պետական նշաններ։ Դրամաշրջանառության պատմության ցուցահանդեսին ներկայացված ամենահին ցուցանմուշները պատճառները վերաբերում են մեր թվարկությունից առաջ առաջին դարին Արտաշեսյանների թակավորությանը, բայց հայ ժողովրդի դրամաշրջանառության պատմությունը շատ ավելի հեռուն է գնում։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի դրամագետ Գևորգ Մուղալյանի խոսքով Ամենահին հայկական դրամները թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դարով։ Քիչ ժողովուրդներ կան կամ պետություններ, որ այսօր կարող են ասել, որ իրենց դրամագիտությունը այդքան հին արմատներ ունի։ Ցուցահանդեսին ներկայացված նմուշները Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի դրամագիտական հավաքածուից են Գևորգ Մուղալյանի տեղեկացմամբ սեփական հավաքածու ունենալու մասին որոշումը Կենտրոնական բանկը ընդունել է 1994 թվականին։ Տարեց տարի համալրվող հավաքածուն հաճախակի է արտագնաց ցուցահանդեսներ կազմակերպում, որովհետև սա մեր պատմությունն ու մշակույթն է, որը նախ պետք է ինքներս ճանաչենք, ապա եւ աշխարհին ներկայացնենք։ Շատ քիչ բան է պահպանվել անտիկ շրջանի պատմությունից, բայց այս հիմնադրամները, որոնք մեզ հասել են, սա իրական վկայություններ են եւ ամենակարևորը այս բոլոր դրամները գտնվել են մեր տարածքից սրանք իրական դրամներ են եւ մեզ համար այդ իմաստով նրանք մեծ արժեք են ներկայացնում Արցախի դրամաշրջանառության պատմությունը նույնպես ներկայացված է ցուցահանդեսին, ընդ որում ներկայացված են ոչ միայն Արցախի պատմագրական մեծ արժեք ներկայացնող Ղարաբաղի խանության մետաղադրամներն ու Արցախին նվիրված Հայաստանի Հանրապետության հուշադրամները, այլև խորհրդանշական, հուշանվերային, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժամանակակից թղթադրամներն ու մետաղադրամները դրամն էլ պետականության խորհրդանիշերից մեկն է եւ կարեւոր խորհրդանիշերից մեկն է Եվ ես կարծում եմ մենք այդ օրը կտոնենք, երբ կտեսնենք, որ վերջնականապես երկիրը երբ արդեն կճանաչվի, հանրության կողմից կունենա նաև իր դրամը եւ լիարժեք, չնայած այսպես էլ թե այնպես լիարժեք գործում է, բայց հանրության կողմից միջազգային կճանաչվի եւ լիարժեք անդամ կլինի։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը երկրորդ անգամ է Արցախում նման ցուցահանդես կազմակերպում։ Այն կգործի մինչև սեպտեմբերի 13-ը։ Յուլիա Վանյան այսօր Մենք ընդամենը 25 տարվա երիտասարդ պետություն ենք, ասել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Նրա խոսքով այս 25 տարիների ընթացքում պետականաշինության գործում կատարվել է հսկայածավալ այնքան աշխատանք, որքան չի կատարվել երկար տարիների կյանք ունեցող որոշ պետություններում։ Ես համոզված եմ, որ մեր այն ձեռքբերումները, որոնք միգուցե որոշ մարդկանց աչքին համեստ են թվում, մեզ համար կարևոր ու էական են։ Ցանկացած նվաճման ու ձեռքբերման մենք հասել ենք մեր հսկայական ջանքերի ու նվիրումի գնով։ Դրանք չափազանց կարևոր են մեզ եւ այն մարդկանց համար, ովքեր կիսում են մեր գաղափարները, պատկերացումներն ու արժեքները։ Ես համոզված եմ, վաղ թե ուշ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչվելու է միջազգային հանրության կողմից որպես լիարժեք վստահելի գործընկեր, ընդունվելու է որպես մի երկիր, որը ոչ միայն կայացել ու զարգանում է, այլև մեծ ավանդ եւ ներդրում ունի տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահովման գործում, կարևորել է Կարեն Միրզոյանը։ Անձամբ իմ եւ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ողջ անձնակազմի անունից սրտան շնորհավորում եմ Արցախի բնակչությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ եւ ցանկանում, որ Արցախում թանկ գնով նվաճված խաղաղությունը հարատև լինի։ Այդ մասին ասել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Մենք մեր միասնականությամբ ենք հզոր ու անպարտելի։ Շարունակենք միասնաբար կերտենք մեր վաղվա օրը, մեր ապագան։ Ես լավատես եմ։ Արցախի միջազգային հանրության կողմից ճանաչումը անխուսափելի է, նշել է Տարոն Մարկարյանը։ Եվրոպական խորհրդարանի падգամավոր Եվրախորհրդարանում Արցախի խմբի ղեկավար Ֆրանկ Էնգելը շնորհավորել է Արցախի հանրապետության օրը։ Facebook-յան իր էջում Էնգելը գրել է. «Արդեն 25 տարի է անցել այն օրվանից, ինչ Արցախի ժողովուրդը հրճակեց իր ճշմարիտ անկախությունը»։ Քառորդ դար ինստիտուցիոնալ զարգացման, ժողովրդավարական միասնության եւ սոցիալական առաջընթացի համար շնորհավոր ցնունդ Արցախ անկախությունն այլընտրանք չունի։ Իրավիճակն առաջնագծում Սեպտեմբերի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 70 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 840 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ պատասխանատվողությունների դիմում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂՀ ռազմական գերատեսչության մամլո ծառայությունը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան։ Տակություն։